departamentuko kontseilaria, uh, eh, LRM La Republika Mars alderdiko kidea ere. Uh, bon, sustengu taldea sortu baduzue, Macron presidentearen bosturteko kargoaldiaren bilan positiboa egiten duzuela erren nahi du? Ba, hori xuxen da, da, lehenik nahi nuke eh, eh, zure kometa eta guretako biziki importanta da eh, bilan hori ekartzia jender. Zenta bai, positibua da azkarki, eh, anitz gauza egintitu, anitz uh, gaietan biziki behant ginen, eta hor, uh, anitz gauza uh, gure ikus moldean, baina bat ira ono, anitz gauza egiteko, seur da, Eh, kusteko gure egian hemen nola uh, gai horiek antolatiak izan diren eta esenplu bat zuikin, eh, adibidez, aprantisan gai eta ore, olako gauza ektkin, eta gero eber ba uh, ejan nola hemen dik nain ginuke uh, hemen gobozak harat eta pariserat ere man, eta gero hain gobozak berriz unat ere man, eta uh, olako gauza atzu uh, nain ginuke eman hartako Pentsatu dugu behertzela uh, eh, talde hori, eh, komite de soutien hori eh, sortara hazi, hemen, zenta voilà, eskolegian uh, seurniz batiela anitz jende, eta seur gira horta, zenta anitz mintzatzen tira gurekin. Ez dute usu aipatzen Macron alde diela, dibidez iduriz isiltasun lege hori hor eta ez dela behar hartaz mintzatut, ahuri behar ba, uh, haute eta eh, demokraziari hali egiten da, eh, denek bezala, uste dut, eta... Uste dut tabu dela, eh, Macron uste uste dut pusiloat hori tabu dela, bai, hori eh, pentsatzen dut, ebe, uh, eh, seu jare, eh, usu eta denetan, bo, eta hola da, eh, usu uh, jendiak uh, gohernan, gohernan mendian dielaik kritika aski uh, gehiago egiten da, eta hartako nik nainuke boza hori azkar uh, eta nainuke nahi nuke jender, be, badela, hemen hemenko sustengoa, emakonek eh, badila dila hemenko sustengoa, eta anitz badela dela gauzak uh, ahantzatiak eta hemenko mm, jendendako ere. Justuki, eh, ba, hauteskundeak hortarako adibide honak zaiten aldira, joan den urtean izan ziren departamentuko eta eh, eskualdeko hauteskundak, elegem alderdiak eh, biziki emaitza palak egin zituen, laugarren posizionatu zen Frantzian, badu legitimitatea presidenzialetako makronek olako emaitzak ikusita, justuki? Nik uste dut baietz, biziki gazte da ono uh, Macroinen muimendia, eh, bada, bada, bada lau urte, sortia dela edo lau bost urte, eta egia da, puxinoat eh, emeki, emeki uh, eh, jendiak haidiela uh, eh, mainan alaike, pasatu da, lehen basatu mm, da, haise, eta pentsatzen dugu uh, eta nahi dugu, eh, behiz eta anitz gauza batitu ono frantzeko mailan anitz lege muitu tira, ala sozian mailan, adibidez uh, emazte uh, ingurian bortizkeria din hori buruz, anitz, voilà, le segur de la santé anitz gauza izan atira eginak eta behant ginen uh, anitz gaietan hartako eh, bertzen zerbait egin eta uste dut eh, abiatiak bederen izan diela eta bertira segitu seur. Segur de la santé ipatzen maituzu, sasunaren aldetik uh, be izan dira ere eskasainitz, uh, jende initz plenitu da, uh, pentsatzunte emagine jor berrikien zunutere uh, edukspe delakoak karrikan lanean ari direnak ahantziak izan direla uh, ez ote da hor hala ere eh, gehiago azaleko uh, gauzak agertu direla segur horrekin, eh, gehiago zerbaiten saltzeko egiazko erreformak baino? Kom, komprehentzen dut zule galdera, da, ni ospitalian lan egiten dut, eta ordeon ezagutzen dut uh, untsa nola gauzak pasatu diren, eta erten aldautzut uh, lege hori segur uh, uh, gauzak ekarri dila anitz gauza ere ospitaletan, egia da anitz behanta bazela, behoita hamar urte, azken urteetan desta deus uh, eginik izanak, le segur de la sante izan da, ahantza handi bat izan da, da, ez fini, behar da honos egitu, se hor da hori, jende guziak eun eh, euro, eun eta berroita amare euro beden badi ila, eh, ilate guziz gehiago, aniz gauza izan entira ono egitean hen ingurian. Justuki, haipatzen eh. metuzu eun euro, eun eta hogei euroko lantxarian mm. gehi garri gisa, baina hainitzetan hoien uh, aldarrik apena da jende eskasa, langile eskasa dela justuki ospitaletan, beraz diru eskasa estrukturetan eta osasunean, hor argiki urte sistemo eh, sistema hori bazela ospitaletan, eta enetako hasteko eh, ez ditu gauzak oberazi bat ere, eta hor uh, animaleko lan egiteko, eta nik uste dut beda bera hasi dela, eh, lan hori erten, guai hartio negorek etzin egin, da ez da sekulan aski, behar da beti segitu, ez bali uh, Macron berriz pastu besteak zeinen dute, hasteko uh, mementuan ez dute jeu egin, eta hek, uh, Macronek eh, zerbait egin du. Azaroaren behatzian eh, mintzatu zen horre, edabideetan Macron, zuzenean, osasun uh, krisiaz egin duen bezala azken aldietan, eta uh, horrez gain idurizuen kampaina egiten ari zela, horretaraziko dugu beraz ezla ofizialki autagai, uh, frantziako presidentea, erretreten erreforma adibidez aipatu du, 2008-biko atxikitzen zuela errandu, beraz, bon, aurri ikusiz uh, ondoko urtean presidente izan izango dela. Erreforma hori ere eh, sozialki kritikatua izan zena, gibelera egitea horren uh, gai hortan, uh, zer egan nahi du, zure ustaz? Gai hori biziki zaila dela, eta guai hartio ere anitz presidentak uh, garruzak hendako ez dira bate untsa pentsatu, tira, beste batzu baina se hor da jendiak haidiela joan zaharro eta obe, osagarri badute eta obe, biziki ni se behar dela zer zerbait. Gehiago lan egin beraz. Diferentako berba uh, gehiago, mm, berba uh, jendeak behar dute uh, pentsatu berak nola nahi duten egin, ansteko lan, zerbait berda egin, zerbait berda da lan du, kuraia anitzuk handu, oiartio lege basatotira etziena untsak ikusiak, eta kuraia hori badu, ez da beti hor kuraia, eh. hartako niz ere arduradun LR, e, eh, la, la Republika Ensemble, eh, eskualeriko, eta enelana da horren ingurian beti beti gauzak adibidez eh, espikatzia nola bizitzen ditugun eh, lege horiek aidielaik lan zen, eh, jendiak zerten din eta joiten niz jendere buruz galde iteat zenpatsatzen duten lan eta nik bala, goite ere maiten ditut eta be, gure lanai hori da eh, gero gehi, eta gehiago behar dute entzun ze behar dugun eran emendik. Bururatzeko berdin denbora fitei baitoa nik trundai segurtasuna, migrazioa, kampaina honetako gai nagusi eta izah ere erreten alda e, eh, direla, zergatik zuru ustez, boz batzuk irabazteko mm, estrategia da hori, eta bo, e, Ipar Euskal Herria ipatzen baitu zuen problematika oiak eh, badira zuretzat? Uh, emigrazioan gauza behertira untsa pentsatu me enik ene uste ene ustea da uh, erri guziekin uh, se urda behar dela problema hori untsa antolatu untsa soin, untsa pentsatu denak uh, erri guziak ene ustez behar kotira euh, maia ingurian euh, pentsatzen dut uh, orokorki behar dela problema hori hartu uh, erri eh, Herri zer erran eh, edu zuen? Eh, erran Afrikako erri batzuikin eta hengo uh, arduradunekin eta behartira gauzak pentsatu nola munduko problemat da. nik usten dut, hala, gure aldeko taldeak batira, uh, hala, lajen bada, benan bada ere modem, bada ere agir, bada ere uh, de pei, horiek gure ingurian dira eta lau talde horiek behar dugu uh, dezagun majorite presidenzial hori inguruan, gai horiek behartira bizik E askarki eh, pentsatu eta hartako behar dugu azkar izan eta denak artean azkarru izeengira. Anik trundai egan bezala, eh, sustengu talde bat sortu duzue, Emanuel Macron eh, sustengatzeko eta frantziako presidenzialetan, aurkeztu dadin momentuz espaita autagai komite de soutien a la reelekzion d'Emmanuel Macron, du Basque, beraz, taldeko burua, anik trundai gurekin eh, genuen mil Milesker Mil zuri, handi bat.